ndabaramutse nongera ndabahe n'ikaze muri ano makuru tubashikiriza kuri uno mutaga tuyahera ku ngingo zikurikira ababomorewe nyubakwa bafite impapuro ziranga amatongo ah, bubatsemwo ngo bidobadwa bahaye amatongo byashirijwe n'umukuru w'igihugu Burundi bahise nashimiye mu kiganiro yahamenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu cabereye ku kibuga intwari hano mu gisagara cya bujumbura naho ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya kwiga mu bisata by'akaruru bya kaminuza cakoze kuri uyu wa gatatu mu ntara ya ariko kikaba kikaba cyatanguye gitebye murabikwikira muri ano makuru muri bucana yandi mvuga iremesha naho ukubwira umwana ubwoko bwiwe cyangwa umuryango wiwe ngo bibwirizwa gukorwa n'umubyeyi wiwe atari uko ashobora kubwirwa ibinyoma ano makuru hagariwe ubuhinga bw'ibyuma na serafina kidimana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo dosiye kuba ikaze muri ano makuru tuhera mu bijyanye n'inyubako inyubakwa zose zubatswe hadakurikije amategeko zitegerezwa kubomogwa hatiyumviriwe ngo ni iya kanaka mu kiganiro n'amenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri wa gatatu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yibutsa ko amategeko akora kumwe ku banyagihugu bose tumukurikire ibyo ni nibace berekana inzu basimbye jenje ngena ndayibomorera uwo yigira igihangange ndamurabe ndamurabe ngaha mu burundi igihangange dufise ni umwe gusa n'imana aho umuntu wese azi ko yanyaze igihugu niyerekane bazerekane hanyuma bazoheza bambwire neza uwo muntu ingene byifashe. none ko igihangange n'imana gusa na jewe niko chini ya sheria Nibyo je nabajeje abo ba bazi yuko bo ngo ntibihangange ngo jewe ngo ngo ndi umuyobozi mukuru ngo w'iki gisata ngo ndakomeye ngo ncumuye ngo abarundi nibo bazohanwa umukuru w'igihugu we ko biranditse bibwizwa nshingiro yuko umukuru w'igihugu ahanwa bakavuga n'ibyo aba yakoze iyo yamenje none umukuru w'igihugu yohanwa abo bandi badahanwa ni bande muraca munyereka nanje turabe ingene badahanwa ndagira ndababwire usangwa byarananiranye ngira mve hasi nayo kuba bomuriwe bafise impapuro ziranga amatongo bubatsemwo mu kurigugu c'uburundi bese ndashimiye yamenyesheje ko ivyo bizobazwa ababahaye ayo matongo n'umwere tumukurikire hariho n'abantu nk'ubu ya nyagitongo agaca yiruka kurondera titire do poropiyete ngo ndafise titire bariho rero ntagire uva ngo afise impapuro arazizana turabe neza igere bazimuhaye kuko turaba ikarata yerekana ingene abantu bubatse biranditse none uwo muntu byagenze gute agaca yiruka kubera iki umugenzi wiwe yari ndongozi akora muri ivyo turafise amatongo yibwe bagaca baha amatitire ukafata inzu ugaca wiruka ko ari umugenzi wanje abikora reka ca mpa titire ugaca uvuga ngo urafise titire uwo yarivye nawe warivye mwacye mubaza muti none izo ndongozi bizohererahe uburongozi bw'igihugu buri ngaha kugira ngo butunganirize abenegihugu abo bantu nibabizane hanyuma turondere indongozi yabisinye bari hane kuko ntituzokomera ko igihugu kirihira ibigaba indongozi yagiye ikamenja ikarenganya umuntu uwo muntu agahomba igihugu kizomutunganiriza uwo muntu ko kizozana ya ndongozi murihe niwe wononye rero nabo bantu batanga amatongo y'ubusuma tuzobafata barihe kuko babigira babona hatereza guhanwa ubu rero umuntu wese azorenganywa ntazatinye ntazavuge ngo bihangange nashengeze hanyuma duheze turabe ingene vyanga mu gisata ca politike naho ngo birabujije gushiramwo indigo n'ishari mu ndongozi z'igihugu mu guhana bishyikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro nyine hamenyesha amakuru n'abanyagihugu kuri wa gatatu aho yamenyesheje ko hari n'abamuhisha ibi ibigenda nabi mukuru w'igihugu cy'ubundi mbese ndashimiye yamenyesheje kandi ko leta itagiye kwihanganira umuntu n'umwe ahohotera abantu eri nibere nibigira muri icyo kiganiro umukuru w'igihugu yisunze ibibazo abazwa n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru aragaruka ku makosa amwe amwe akorwa n'indongozi z'igihugu Murayo ayo harimo inzigo n'ishari mu guhana uwakoze ikosa hariho ibintu by'abantu umenya barashyiramo inzigo iyo bariko barahana umuntu mu bisanzwe ubutegetsi bw'igihugu indongozi kirazira ko igira inzigo kirazira ko igira ishari kirazira ko igira urusaku ngo ndamutomboye reka ndamupfunge hari nabo uzawumva wumva ngo urazi ngo jewe uranzi ngo ntogupfunga ivyo murazi ko n'abandi ko ndavyihanitsa mugabo n’ingeso abarundi bari baragize kera bibananira kuvamwo eh, hari n'abahora bavuga ngo nazo hatambikiza hose ngo eh, reka rero nitwe twamuboneye twanke kubona burya bariho bafise iyo ngeso nicyo bituma bumviriza abenegihugu cyane kugira aho biriko bigenda nabi uwaramutswe Burundi aranavuga ku bijanye n'uheruka gupfa biturutse ku ihohoterwa ryakorewe mu iperereza ry'u Burundi ati naho wahohotewe yari yagirizwa kuba yafatanywe inkoho zitanu ntiyari guca yegagurwa abahohotewe mu rwego rw'iperereza kandi rero nagira ndabwire ujya muntu yabigize ntiyari no ku kazi hariho abantu je mpamvuga mu migwi ibiri hariho abantu baba bafise inzigo bajya gukora mu mabanga y'igihugu bafisinziga akavuga ati ujya ndatombo yarafashwe hariho abarundi bagifise agakoko mu mutima uwo rero yaraje arengera ku muntu aregagura ntituzokwihanganira na rimwe umuntu azohohotera umuntu uwo ari we wese ku bijanye n'abafatwa mu nyuma bakaburirwa irengero perezida evariste ndayishimiye ati mu burundi turafise inkozi z'ikibi muri iki gihugu hamwe n'abandi babiri bapfuye kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe nk'uko bimenyeshwa n'ibiro bigenzura amagara y'abantu muri icyo gisagara nga mu gihugu kibanyi cya Kongo nk'uko kandi bimenyeshwa n'ujejwe kurwanya indwara ziba ku isuku rike James Saidi amenyesha ko byavanye n'ubukene bw'amazi mu gisagara hamwe n'isuku rike mu bice bimwe bimwe naho mu bijyanye n'indero ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya kwiga mu bisata by'akaruriro bya kaminuza ku banyeshuri bahejeje amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro kikaba cyatangiye gukorwa mu ntara ya gitega kikaba cyatanguye gitebye aho ujejwe ikigo mu icyo kibazo cyo ku ishuri y'igitega yamenyesheje ko batebye kubera kwereka abanyeshuri ariko amajana abiri na mirongo ibiri muri bo basivye hakaba rero hakoze abanyeshuri amajana atanu na mirongo irindwi na batandatu muri bo hakaba harimwo abigeme amajana abiri na mirongo irindwi igitega icyo kibazo kikaba kiriko gikorerwa mu ishure ry'ubuvuzi rya gitega cimpaye baritermi ahagarikiye icyo kibazo avuga ko abo banyeshuri basivye bashika amajana abiri na mirongo ibiri ari benshi ariko kandi ko batazi imvo zatumye basiba abo banyeshure bakora ico kibazo bifuza kuja mu bisata bine vya kaminuza bita vy'akarorero ivyo navyo ni igisata c'ubuganga arico medicine igisata c'ivy'uburimyi arico Fabi igisata c'ivy'ubuhinga faculté de sciences d'ingénieur mu gifaransa hamwe n'igisata c'ivyo kugereranya ibiharuro arico statistique mu gifaransa abakorera ico kibazo igitega bava mu ntara zitandukanye na cane cane abava mu ntara ya Gitega nabo mu ntara bihana imbibe nk'uko bishikirizwa na Cimaye Bartermi bamwe mu banyeshuri bariko bakora ico kibazo bavuga ko atabwoba bafise kuko biteguye bikwiye ico kibazo igitega kikaba gicungerewe n'abigisha 16 kikazokogwa uno munsi nejo igitega Jean bigira ku radio isanganiro arakoze mugenzi wacu jaha n'ibigira n'abarundi ishyirahamwe ry'abarundi baba mu makungu ngo rigiye gushyiraho ikarata iranga umurundi haba mu makungu bivuga n'umunyamabanga mukuru uh, w'iryo shyirahamwe akaba n'umuvugizi waryo venise niyo ngabo amenyesha ko iyo karata izatuma hamenyekana igitigiri cy'abarundi baba mu makungu akongera ko abarundi baba mu makungu baterera mu iterambere ry'igihugu mu bisata bitandukanye nko mu bijyanye n'indero hamwe n'uburimyi bumenyi tumukurikire turabye ibyo turi turakora tukaraba yuko hazoba ikarata ya diaspora novuga yuko ari ikarata ndangamurundi bahanze icyo kizodutuma tumenya abarundi bose baba hanze cyane cyane niyo basidukana niyo nkako bakayibaza iyo karata ya diaspora kubera iyo karata izohabwa bose bazobisaba bose bazoyironka rero ivyo bizodutuma turonka ingene twomenya abarundi bose baba hanze cyangwa bagakorera hanze hanyuma diaspora ndundi ni imwe ihuriwemwo n'imihari myinshi iva mu bihugu byose bitandukanye igihugu cyose citunganije catunganije amatora canke hari abandi bariko baratunganya amatora gushika ubu diaspora n’undi ifise ibihugu birenga mirongo itatu na kimwe abo bose bariko turiko turakorana hama tukaba twizeye yuko mu myaka iza icyo gitigiri kizokongorekana rero igihugu cyose twebwe twocita yuko ari ishyirahamwe ari ishyirahamwe rikorana na diaspora ndundi tukaba twizeye yuko n'ayandi mashyirahamwe yose yoba ariho yuko yo kwitura diaspora ndundi kugira ngo dushobore kugira umugambi umwe dushobore kugira imigambi iteza imbere igihugu cacu harashyizweho umugwi uriko urahinyanyura amategeko mashasha azoshikirizwa kugira ngo yemezwe n'inama ya bose izobera i Bujumbura mu kwezi kwa Mukakaro mu mwaka uza abanywanyi b'ishyirahamwe mitiweli barondera ikarata ikozwe mu buhinga bwa none muri zone ya Cibitoke na hano mu Bujumbura basaba ko kongerezwa abakozi kugira ngo ikorwa kinyaruke bavuga ko ikibazo cy'umuyaga nkuba kiri mu bituma badatunganirizwa ku gihe bagasaba ko tutunenge tunenge twokosogwa inkuru kaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma na mu bijanye n'ibidukikije ni mu ntara ya Cibitoke ngo zirenga mirongo ibiri ziri muri Kacye Karurama eh, ziraba miwe n'ikimanga kiguma caguka ico kimanga bakabona ko gishobora kubomora ingo zabo aho kimaze guhitana indimwe mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka ngo bagiye gushira mu byo uh, mu byo badoshikiriza kwego harimwo kugira ngo barabe cyo kugwa Alexander Iragije ico kimanga catanguye gicamwo amazi makeya yavuye mu yandi mazu yo muri iyo karitiye karurama ubu rero iyo karitiye karurama yaragutse hacajamwo n'ihinguriro buseko amazi ava muri iryo hinguriro acaca kuri ico kimanga abanyagihugu rero babangamiwe n'ico kimanga bamenyesha ko ubu caba imetero zitatu uja hasi kano mu mbavu ngo kiguma caguka ivyo rero bemeza ko bibateye ubwoba ko amazu yabo ashobora kubomoka mu gihe yatacokorwa kugira bacubakire n'ikibandanye ca byaguka uko imvura igwa bamenyesha ko bamaze kubishyikiriza abajeje intwaro mugabo gushika ubu atakirakogwa kandi ngo ico kimanga kimaze imyaka irenga itatu abanyagihugu bemeza ko amazi aca muri icyo kimanga ubu amaze guhitana inzimwe ubu rero ngo giteye amakenga uko hari n'abantu bikikamukiza bahata iyarara mu gipolisi mu byo kijejwe harimo gukinga impanuka usanze agitwara mu ntara c'ibitoke amenyesha ko agiye kubishikiriza ku ntonde z'ibishobora gukwega impanuka mu rwego ibigo bahuriramwo n'abajeje intwaro n'ibindi kugira bige icokorwa mu cibitoke Alexis Ndayiragije Radio Isanganiro arakoze mugenzi wacu Alexis ndayiragije tuvuye mu kibitoke twandanize mu ntara ngozi bijanye n'uburimyi ahubwo ko bune bw'icamwa jivoka harimo yitwa ah, kokete hashogwa cyane mu gihugu cya Tanzania aribwo burimwa muri commune busiga intara ya ngozi barimye bico gitego bavuga ko kibafitiye akamaro kanini mu gigiti kimwe camye neza bakiranguza amafaranga ibihumbi amajana 300 y'amarundi mu buyobozi bw'ibidukikije n'ubworozi bamenyesha ko ziko ivoka nyinshi zicokwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania kungu babaha amafaranga y'agaciro apanere mudagara. baremeza ko icyo giterwa gifitiye akamaro kanini abarimyi akavuga ko iryo shoboka hanze ry'iryo voka riri mu bituma icyo camwa kizimba mu bisagara bitari bike bya ingozi ingozi ponari muzagara radio sanganire ko muri kahise habaye injyane ziturutse gutahura nabi ubudasa bufatiye ku moko canke ku miryango uwo muhinga amenyesha ko mu gihe umwana bibwiwe bivanye n'amajambo ay'ubugwanko bituma nye n'umwana uwo mwana akurana ugwanko kubo badasangiye ubwoko canke umuryango honera muco umubyeyi ngo ategerezwa kubwira umwana wiwe ubwoko cyangwa umuryango wiwe Chartier yunge ko umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko ategerezwa ariko kwirinda gushiramwo amajambo abibugwanko ubwoko cyangwa umuryango umuntu avamo ibyo ni ibintu umuntu yisangamo uko umwana avuka avukira mu muryango avukira mu karere kandi uko agenda akura niko agenda ashakashaka kugira ngo amenye inkomoko ziwe kandi uko aza kurondera kumenya inkomoko ziwe uza gusanga byanga bikunda aba arikarondera kumenya neza umuryango hanyuma no kumenya uwo muryango iyo ufise imizi aho naho umuryango ufite imizi tujya dusanga ari iki ari ubwoko rero k'umwana abwiga umuryango wiwe cyangwa abwiga ubwoko bwiwe n'ibintu bisanzwe keretse ko naho utabimubwira we naza gusanga yabimenya kandi ingorane ni uko abimenya nabi mbega umubyeyi akwiye kubwira gute umwana ubwoko cyangwa umuryango wiwe Chartine yunge ko arabisigura igihugu cyose kirafise kahise kacyo muri kahise rero hama hariho ibintu bibi n'ibintu byiza biba byarabaye rero mu kumbwira uwo mwana kahise ubwa mbere ni uko muri kahise umuntu amwereka yuko isi irimo amoko atandukanye isi irimo abantu bafite inkoba zitandukanye ni uko abana baregwa bamenyerezwa ko isi irimo ubudasa kugira ngo nabo bahindure bumve yuko badashobora kubandanya bagira amakosa yakozwe ngo kenshi mu bihe byo kwibuka abahitanwe n'ubwicanyi bufatiye ku bwoko ngo birashika ababyeyi bakavanga n'amajambo abibugwanko ibifise ingaruka iyo abana ariko barabwirwa kahise kabo kajyanye n'iby'ubwoko n'imiryango muga bakabwirwa ibitari byo mu yandi majambo abo bana baca bakura bibaza ngo bafise ukuri muga badafise ukuri kandi bakura ejo cyangwa hirya y'ejo bamaze kugera mu rugero hazogera igihe atagikoze kugira ngo bamenye bamenye kahise kukuri hazogera igihe nabo basubire mu makosa ya kahise bakora ibyo ababyeyi babo bakoze bakora ibyo basekuruza bakoze kubera iki bakuranye ibintu bibaza ngo ni ukuri atari ukuri umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati shatini yunge ko asigura ko kubwira umwana umuryango cyangwa ubwoko bwiwe harimo n'amajambo abibugwanko bifise ingaruka muri kubu no muri kazoza ngo kuko umwana akorana urwanko arakoze mugenzi wacu nira mucuri ngacesoza no makuru kandi abashimire mwebwe mwese mwari muyateze abiri nshimire na Serafina Kitimana na Migabwi ivyuma mutaga mwiza